masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wana fadhila nyingi sana na kuna ayati huwa sisi tunazikariri kutoka kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kuthibitisha fadla na ubora walionao masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa kuwa hizi ni aya za Allah tabaraka wa taala kwenye kitabu chake hazitafutika zitaendelea kuweko na sisi tunatakiwa tuzikariri kuzisoma kwa watu hasa pale ambapo kutakithiri au kutajitokeza dhahira ya watu kuwatusi na kuwasema vibaya masahaba natakiwa hizi aya zikaririwe kila mara kila mara kila mara kila mara ili watu wajue nini inatueleza Qur'an Qur'ani inavyowatazama masahaba inawatazama kwa mtazamo wa ubora kuna ayati nyingi tutazitaja baadhi ya aya hizo miongoni mwa hizo ni aya mia moja ya suratu tauba السابقون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 nayo ikawa ni fadhila kwa waliokuja nyuma kwamba ikiwa hawa waliokuja nyuma baada yao watafuata mwenendo wa watu hawa basi watastahidi kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema walladhina ittaba'uuhum biihsani na wale ambao wamewafuatia wao kwa wema wamewafuata wao kwa wema yani wakafuata mwenendo wao wakapita njia yao ukitazama maneno haya utaona ya kwamba hata sisi yanatuhusu tukitaka kupata hizi radhi za Allah tabaraka wa taala na janna na kupata pepo ni lazima tufuate mwenendo wa as alawalun awwalun min almuhajirina muhajirin wal-ansar lazima kwa sababu kinyume chake yani tukikengeuka tukaacha mfumo wao na njia yao tutaingia kwenye matatizo na hizo radhi za Allah tabaraka wa taala tutazipata kwa hiyo tukitaka kupata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala tuwe ni katika wale ambao walladhina tabauhum biihsani haya ni makundi matatu